Bueno, bueno, bueno, eta gaurko errezetan lapikora botakuko dogusan eh, ingredienteen artean, balde ba, batetik eh, berben orgia, bestetik e, eh, inizitu musikalkartearen e, eh, atala eta kontraipuina. Bestaldetik ere seinaleskea ere izango dugu, e, lehenko atalean haukin gendun ba, ba, burbet jarraipena, espioitza aldetik eta informatika alorrean emoten direzenak, eta ba, bueno, ba, horrezek, hori, hori izango da errezeta garkoan. Así que zutan infiniko dugu eta esarri zaitezi emaire, ze laster daztatuteko moduen izango da. Aurrera! Gozatu gaurko saioa! segondoirratia.ga webelbidean. Bertan topatuko dosuz gure edukiak. Irratxaioak, podcastak, argazkiak, albisteak eta agenda. Eta gogoratu gure edukinak erabilpen librekoak direla. Irratiazkeak garen einen.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 Beraz, hilabete baino gehiago pasatu da ordutik, baina honek ez da esan nahi ahaztu zaidanik pendiente dagoela saio horretan hasi genuena gaur amaitzea. Abenduak amairuko programan, privatasunaren inguruen aritu aritu ginen berbaz. Hainbat truko eta herramienta aurkeztu gendu zen, Eduard Snowden espiak elkarrizketa batetan gomendatzen zituen. Tor navegatzaile anonimo eta segurua aipatu genuen. Iragarkien blokeatzaileak eta gestor de kontraseñas delakoak komentatu genituen. Bi pausotako identifikazio zerbitzua aktibatzea eta HTTPS Everywhere plugina instalatzea gomendatu genuen. Eta honetaz gain, Signal eta Red Phone aplikazioez ere hitz egin genuen, telefono deiak enkriptatzeko erramientak. Así que, bastante potoloa geratu zitzaigun aurreko seinale askea. Gaurko saioan horrekin jarraitu eta elkarrizketa honen laburpena amaituko dugu. Dana dala, osorik irakurria aldo zue. Etza aukera galdu, bilatu The Intercept Davideko Edward Snowden Explain How to Reclaim Your Privacy artikulua. Eta bueno, zer da falta zaiguna bigarren parte honetan? Hiru hiru gauzatxo esplikatuko dugu gai honekin amaitzeko. Alde batetik norbere disko gogorrak enkriptatzeko erramientak. Beste aldetik Secure Drop eta amaitzeko QBS eta Tails erramientak. Guazen ba disko gogorrak enkriptetzearen asuntoarekin. Honek eh, ze egoeratan babesten gaitu ba, gure dispositiboak beste pertsona batzuen esku geratzen direnean fizikamente. Portatila galdu edo lapurtzen digutenean, edo redada baten ostean gure aparatuak klonatzen dituztenean edo aireportuetan eta antzeko egoeratan. Ojo, disko gogorra enkriptatzeak kasu hauetan babesten gaitu. Gure dispositibora fizikoki sarbidea dutenen kasuan bakarrik internet bidezkego jakeoa ez du ebitatzen. Windows erabiltzaileek Microsoft BitLocker izeneko programa bat erabil dezakete. Windows sistema berrienetan dator instalatuta, baina edizio profesionaletan eta deluxe edizioetan eta ez home bertsioetan. Beraz, e, baliteke sistema operatiboa eguneratu behar izatea edo bestela ba, beste programa batzuk erabiltzea. Adibidez, e, Descriptor programa beste aukera libre bat da, librea eta irekia. Apple kompainiaren enkriptazio teknologia Firebolt da. Eta hori ba, Mac ordenagailu txako. Oso entzekoa da hau ere bai. Bi hauetan, Microsoft eta Apple kompainiaren bi herramienta hauetan, kontutan izan behar da badagoela aukera gure enkriptazio kodigoa, pasaitza, online zerbitzu batetan gordetzeko. Microsoft erabiltzaile kontuan edo iCloud ospetsuan. Hemendik eh, nire gomendioa da hau ez egiteko, eta pasaitza beti ere buruz ikasteko eta ez apuntatzeko inon. Izan ere, konpainia pribatuek ere sarbidea izango dabe gure datuetara, eta eskaera formal bat jaso eskero gobernutik edo epaizala batetik, zuzenean konpertituko dauz eh, datu horreik Eurekaz. Linuxen kasuan, tamales, enkriptazio sistema bat ere badago, baina e, hori instalatzeko bakarrik egin behar da Linux sistema operatiboa instalatzearekin batera. Beraz, ez badaukagu hasieratik onelako eser ja jarrita gure ordenagailuan, egin beharko duguna da ordenagailua formateatu berriro. Dena den instalazioan bertan agertzen zaigu hauselan jarri martxan, herramienta externorik erabili barik, oso simplea da eta bakarrik egin dena da pausoak jarraitu. Disko duroak enkriptatzeko hiru metodo hauek oso ezagunak dira. E, informazioa bilatzea sarean oso erreza da eta beraz ba YouTubeen hauek nola aktibatu ikasiko duzue adibidez edo informazio gehiago bilatu jakiteko ondo zertas babesten gaituen eta nola eta zer nolako ohiturak eta ardurak hartu behar dugu zen benetan gu babestuta egoteko sistema hauekin batera. Hori dela, e, gure disko gogorrak enkriptatzeari dagokionez. Hauze, eta pasaden atalan azaldautako gomendioak, Snowdenen iritziz, danok jarrik beharko genituzke martxan, nahiz eta ez zeuken informazio oso garrantzitsua edo sensiblea. Orain beste bi gauza ere azalduko dodaz jarraian, baina hauek ja, konsideratzen dauz berak, benetan gauza garrantzitsuak dauzkatenek erabiltzeko kontuak direla. Apur bat hori, abanzauz. Alde batetik, Secure Drops, eta bestetik, sistema operatibo zea e, eh, konkreto batzu, Cubes eta Tiles. Zer da Secure Drops? Filtrazioak modu seguruan egiteko modu bat da. Basikamente, informazio garrantzitsu bat eh, jaso badugu eta beste norbaiti helarazi nahi badiogu modu anonimoan, Secure Drops bezalako erramenta baten bitartez egin dezakeu. Adibide moduan, Imaginatu, ospitale batetan egiten duzula lan, eta zure eskutara eh, dokumentu batzuk heldu zaizkizula, demostratzen bertan diskriminazioa rasista egiten dela. Zuk hori, erakunde sozial batzuei eta edabideei eh, bidali nahi diezu modu anonimoan, ba, Secure Drops bezalako erramienta erabilia aldozu. Kasu honetan ez da, ezer berezirik egin behar, Tor navegatzailearen bitartez hartzailearen Secure Drops elbidean sartu eta komunikazioa hasi. Adibidez, Wikileaks edo edabide batetara bidalene badugu zeu zer, euren Secure Drops elbidean sartu beharko gara. Gurean ez dago itura gehiegi onelako kontuetan, baina badaude milaka kasetari, edabide, mugimendu sozial edo militante gure filtrazioak jasotzeko prest daudenak Secure Drops eh, erramientaren bidez. Dena den, filtratuko dugun informazio horren garrantziaren arabera, komeni da oso ondo enteratzea zelan egin hau. Honek denak, eh, espien pelikulak ekartzen dauz gogora, baina benetan, leku danetan gomendatzen dabe adibidez ezagutzen ez gaituzten kafeteria batetara joateko, efektiboan ordaintzeko, eta beren wifi seinalea erabiltzeko gauza hauek egiteko. Eta honekin lotuta, Tiles eta Cubes sistema kaipatu nahi dodaz gaurkoa amaitzeko. Kasu honetan, sistema operatiboak tira hauek, segurtasun eta pribatasunean zentratzen direnak. Cubes sistema operatiboa Linux Fedoraren antzekoa da eta bere egitekoa da hainbat makina virtual kontrolatzea euren artean guztiz isolatuak dauzenak. Bestalde, Tiles sistema Linux debianen oinarritzen dana, pentsatuta dago USB edo CD baten bitartez arrankatzeko. Beraz, ez da ordenagailuko disko gogorran instalatzen, eta behin martxan dabilenean konexio esterno danak tor sarearen bidez egiten dauz. Eta ordenagailua amatetzerakoan ez dau datorik gordetzen, De hecho, TILES acrónimo bat da, The Amnesic Incognito Live System. Live sistema bat da, hau da, ez da instalatzen, baizik eta CD edo pendrivetik arrankatzen dau, inkognitoa da, tor sarearen bitartez egiten dauz konexio danak, eta amnesikoa da, ez baitu datu edo metadatorik gordetzen disko gorrean, dena geratzen da, zegoen bezalase behin amatatutakoan. Hauek ere beraz, Tiles eta Cubes, herramienta superinteresanteak norbere datuen segurtasun eta privatasunari dagokionez. Ez dodaz gehiagia azaldu nahi modu sakonean, ezke gero atala teknikoegia geratzen da, eta hemen ez da inorre zertaz enteratzen. Nei dauenak badaki info gehiago bilatzen eta gaur azaldutako gaien inguruan erraz topatuko dau. Zer diren, zelanda bizen eta zer hasi algaren hauek erabiltzen. Gure asmoa da gai hauek aurkestea eta jendeak jakitea badagoela komunitate handi bat lanean guk denok onelako herramientak aprobetsatu ditzagun. Eta guk geuk e, aprobetsatuko ez badugu ere, ba, jakiteko badago zela injustizien aurrean borrokan dabizen talde eta norbanako batzuk, eta haien borroka modu osoarentzako aportazio positiboa da neinean, ba, haien aktivitatea errazagoa, seguroagoa eta efektiboa egiten dauen edozein laguntza eskertzeko iruditzen zaigu adibidez gaurra ipatutako erramienta hauek. Eta listo, gaurkoa amaitzen joango gara, baina ez dut amaitu nahi aipatu barik ian murdok. Duela aste pare bat, abenduaren hogeita sortzean hil zen informatiko alemaniarra, badirudi suizidatu egin zela. Linux sistema operatiboaren Debian distribuzioaren sortzailea izan zen bera, eta beraz, software askearen mugimenduko pertsona garrantzitsuenetako bat. Bere eriotzak zer asko emon dau, izan ere poliziarekin liskar bat izan zuela kontatu zuen bere Twitter kontutik. Esan zuen poliziaren erasoak jasan zituela, eta bire bizitza poliziaren kontra burrukan emango zuela erabaki zuela. Azken tuitean, suizidatzea erabaki zuela jarri zuen, baina jende askoren ustez mezu hauek ez datoz bat bere nortasunagaz eta agian kontu hori konprometitu eta izan zela zabaldu da sarean. Oraindik ere gauza asko dago argitzeko honen inguruan, baina nik behintzat oso susmo txarra hartzen dotze eta asunto honi guztiari, eta ikusi beharko ea zapasatu da negiatan. En fin, albiste tristea egia esan. Baina, bueno, gure aldetik, geratzen zaiguna da, bere lanarekin jarraitzea, eta software askearen aldeko debian manifestua zabaltzea, hain zuzen. Software askearen aldeko apustu egitea, azkin finean. Eta horretan sigiko dugu, ez izan zalentzarik. Agur eta ohore, Ian Murdoch, eskerrik asko lan guztiagatik. desobediencia, agitación. Primera banda en el mundo que practicó el esta activismo, dinamita en iglesias, entre canción y canción. No permanece unida, la familia escariote aunque hablen últimamente de formar un rochote. Sabotaje, rebelión desobediencia, agitación, una entrevista en casete teníamos grabando, de muy mala hostia se nos quedaron mirando, decirle a Judas si le ven nos dijeron, que reparta las monedas que por el hippie le dieron. ¡Sabotaje! ¡Rebelión! Obediencia agitación. ¡La familia! ¡Carete, carete, carete! ¡La familia! Ritzen duen izua Brot gilfazir talos dufer Brom rez nizun az Anez dut amalet Ilez dauna Disko, disko Disko, disko Barazki bizidunak entzuten zaude Eunda saspi.bost, saspi.bost, Irola Irratian 9 de cada 10 de Casaris lo recomiendan. Hau, bai, hemen txegau, sinizitu ikarteko urrengo, ez dakizen begarren, irrati zaioan, Markel da unai, ni nasunai, haupa, zelan, ondo? Ba, haupa, gabon. Gabon edo arrastio, lo que sea. E, <laughs> bueno, gaurkoan dekogu pentseta e, eh, estaba da txiki bat ditea Markel da nire artean, ba-, gai, baten inguruen. Bai, alegia, ba, esne diskaren inguruan sortu den ikamika hau esne beltza eta bizardunak arteko eztabai da horretan parte hartu partu, parte hartuko dugu edo bueno, bentsat gaiari inguruan solasan ibiliko gara hemen eta zehatuko gara ba horren inguruan debatitzen a ber. Tuxe. Bueno, eh Lenik eta behin pentsatu dugu eh honi va es nivel moteko en tema berri famatu eh, <laughs> sueños de colores de y sena sueños de color barkatu, eh, de Kona va en chutea, eh, A ver, eh, para ver la canción en discordia, orduen. Discordia. A ver, Emenda, da, nivel nebeltzaren abesti, eh, sueños de color. Vale, luego opinen ustedes sobre la canción, ¿eh? En el pupitre dibujaban corazones, frases de dolor sueños de color. Como si fueran huellas que se dejan en la nieve, llenas de calor, brillando al sol. Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy. Que juego a ser el niño que era yo Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy. Que juego a ser el niño que itxuzo abesti zer esan beharra? A ver, zer... Eh, zer? Nire lehenengo aportazioa izingo da hau. Bueno, ba... Bueno, di, ba... Hori abestian maia egon da igual, eh? esan bai, eh... Ez, a da deskalifikatu behar, baina... Hmm. hombre, ia bada, letra aldetik bentsat... Eh, ez dakit, eh, ez maitasun kontu bat den, txikitan ukindako maitasun edo, bueno, ez, da, ez jata oso argi gelditzen, horre, ez dakit, ez? Bueno. Niri bez jate batez argi gelditu, eta ganea deko antxa gaur egiten gauze denbora guztien, gauze bardinetaz, berbaiten modu ezberdin baten, en plan, pla, pla, ba, ez dakit zei gaiago bardine, frasear, oia, frasear, frasear, eta bai, bai, apurbet, nik esan nuke letra utza dela, era batez? Letra utza, utza, utza, zero. Bueno, honako hau, a ber, bizardunak taldeak eginiko gutun famatua. A ver, ber, kaixo y comunicado de bizardunak eh, 19 del 11 del 2015. A pesar de no tocar música como grupo, seguimos vigilantes al del despropósito cultural y político en el que parece imbuida esta sociedad de exprimates, amante del bombardeo indiscriminado de civiles pobres de otro color. Por tanto, ¡Oh! queremos divulgar este comunicado de cinco puntos. 1. Si este vídeo del YouTube es música vasca, nosotros ya no somos vascos. ¡Toma! 2. Si esta canción se convierte en un hit para la chavalada de Euskalduna, sacaremos a nuestros hijos del modelo de... 3. Una cosa es cantar letras gilipollas <laughs> y otra muy distinta hacer letras que traten al oyente como un gilipollas. Es Andío. 4. Exigimos a la izquierda Berchale una reflexión crítica sobre ese engendro que ha apuntalado de pachanguita verbeneras rollista donde el inmovilismo intelectual y musical va a destrozar a una generación cultural entera. Una escena musical llena de robots críticos en serie. Todos iguales, diciendo lo mismo y tocando lo mismo, y 5. Y sí, nosotros rimamos cabrón con maricón. Deberíamos cerrar la bocaza. Bueno, eh, entzun dozu ez deko desperdiziorik gutu nore, desde luego esetz. Baina, a ber, harira joateko. Honek ipinten dau, erro, erresaltatzen dau, erresaltatzen dau, Euskal Herri garaikidean, dekogun e, musikarekin, arazo bat esan daiteke edo, bueno, behintzat bilaketa, e, bilakaera bat barkatu, e, talde batzuena, ba, Eskera Borratuten direzen gaiakaz Hori da. Hau da, hau purbet, e, eh, ez, adibidez, ez nebeltza kasu hontan, ba, zelan paseuden, e, eh, ba, bere letretan, e, esan nahi politiko, edo kutsu politiko handia zeukaten letrak mhm. egiteatik, honako sueños de koloreko azkenengo diskako letra, esan bezala, utzak edo, ez deko, kontenidu barikoak, ez? Eta hori Garo, guk hausnartu nahiko genuke, argi dau, e, eh, bueno, bat bat e, gatozela apurbet ni bintzat e, eh, garatu da zergatik, eh? zergatia una izuk zuztu, zergatik e, aldaketa hau bat batean ezkera bertxaleko jendean edo ganera ez da talde bakarra, eh? talde bakarra ez da, ja, ja. Osa, badiru dagoela molako mugimendu e, apolitiko moduko bat musika barnean, e, ez dakit, e, eh, famat hartzen adire dena, pues a costa de, de, de, hacer letras de mi. Orduen, ez, ez da, da, saiatzen algara komertzialek izaten edo jende asko masetara eltzen, olan politikatik ate, ateratzen edo Sertan zertan gabiz, zertan gabiz Zertan gabiz, galdera ona. Hale, lehenko eta behin, ni ez nazi zin bez esne beltzaken eh, Fana es, eh, vamos, que ni me interesa ese grupo ni me gusta eh, Su diño es un planteo, es un galdera ori Ni ustez <clears throat> ez es da naita y tendan seu ser Vais y que está, eh, ni de ustedes, eh Tal de eh, igual, eh, y cursi la punto bat Non, euren burue bideratu bar izin deurien eh, Alde batera edo bestera Alde bat izingo zen, ba, euren rollo aiten jarraitutea, em, ba, zima, hasierako musika kontu horregaz, eta beste bidea, kaso honetan paseudana, edo hartu euriena, dala, e, ba, azkenean, merkatuak eskatuten duena, ba, bestitan eitea. E, lehen egon gara berba, esmarkeltani, apurtxu bete hori, ba, egin baina dira berrete Eta egon gara kumparetan, esan niberari. berari, ba, igual, ba, pegatina taldeak egin du beti olango musika. Ez, Bai, baina... Zuk dinosu dauela diferentzia bat. Hori da. E, bi talde hauen artean. Hori da. Ez que gauza da... Nik eh, ple, pegatina talde adibidez... E, eh, Asiera batetik argi eukin dau, bere musika, berak e, ez duela politika jorratu nahi uren letretan eta politika gauza pertsonal bat moduen hartzen dauela. Baina, e, Euskal Herrian esne beltza e, adibide ba, dagoelako hemen, e, ez, den diskordia esatean, ba, Ostia, ez nebeltza hasi bere letrak bai, oza, ziren politikoak eta eskera bertxanen e, eta kritika moduen erabiltzen ziren, hausnarketa erraminta baten moduan, erraminta politiko bat. Daontxe, gabiz ikusten e, garapen hori doala e, akritikotasunera edo ez dakit, eh, modu baten nik dekodan sentsazio da saldu indala, ez? Apurbet masetara saldu, eh, euren musika saltzeko gehau, ba, e, euskal herriko, e, ez dakit, e, gazteria, bai. gazteria, baina gazteria kritikoa eta, bueno, e, pasiboan saltzeko, ez? Hori nire ustez akatz bat da, ez dakit, e, azkenean, e, euren printzipio berei, e, prinsipioak ukatzea da, ez? Bai, a ber, nik uste daula diferentzi bat dauz talde asko metal munduen, adibidez Metallica, Avengers eta taldeak, ba, e, ikusi lauren e, evoluzio baten modukoa, estilo aldetik, bai, azkenan artiste guztiek eite hori hori, azkenan euren e, lana evoluzionegu, ez? Azkenan artista batek ezingo den beti gauze bardine. Baie hemen jagabiz hartuten euren printzipioetan, ez? Ba hori, bai. igual, hasiere zera egiten musika bat helburu bategaz eta elburu bera hori ja dauela hain e, distorsion eh. eta ja ez deki largi zein gure eurien eta ba urten da olango abesti hau e, nik esan gure barriro eh ez naz talde honen e, garraitzailea ez ez ebes así que a mi me la trae floja oingo gaia ez este y mi opinión es esta ni esan bada, ez nebeltza entzutu dute gustora, eta de hecho, musikalki, vamos, no, nik argi dekot, libre direzela eta eurek eukingo dutela euren autua eta e, libre direz e, nahi dutena egiteko argi dago. Baina, hostia, e, bizardunek e, jarri gaituzte alerta, zaten dana, eta egia da, eta arrazoia dute Euskal Herrian e, fenomeno hause ba, nabaritzen dala, ez? Hortxe gure hausnarketak, bueno, da zuek atera konklusiñoak, ez dakit, E, guk e, jarraituko dugu, tepiniko dugu gure bertako talde baten abesti bet, eta... da? Kosetxa propia, baina bueno, propia. Markel, Markel, Markel, txo, txo. A ver, esan barko dugu errepikatu barko dugu betiko moduen, inizitu garala. Ah, bai, noski, Eiten bai, dugu zela batxarrak astelenetan, sortzi terdietan gaztetxean. gaztetxean! Betiko moduen, sausiela zuek entzuleok, gombiatute gugan atortea, e, eh, gure inguruko iruzkinek eitera, gure korreoan, inizitu musikalkartea arroba gmail.com Barriro, por, por si acaso, ez? Eh? musikalkartea arroba gmail.com Eta, eh, ostantzea me bai, deko gure bloga Wix plataforman eh, Naikoa da Googleen inizitu musikalkartea Eta jango sari hortxe, ba, e, horri alde batera, non topeko zu esan, ba, talde guztiek, euren informazio, argazki kasta, inizituko horri nagusio bai. Así que besterik gabe, ba, hori. Bueno, después del spot publicitario, esan modu... Bota! moduen, eh, sakaturen taldea, laster diskaterako da bienak. Sakatu! Honek, honek egiten da bie musika politikoa eta gainera oso arraude daude berataz. Así que hortxe doa unen abesti bat, videoklipa ikusgai beba YouTubeen. Sakatu en la plaza de mi pueblo, temazo. Temazo. Aurrera, haupa sakatu! Bateria bile, dale sakatu. ...y Eta Alabasan edo ez basan, sardadilla, Kalabasan kalabazan. urten dadila El elefante encadenado, Jorge Bucay. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los animales me llamaba especialmente la atención el elefante, que, como más tarde supe, era también el animal preferido por otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales, pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en el suelo, y, aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía cinco o seis años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo olvidé el misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapaba porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante, recién nacido, sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y, a pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar y al otro y al otro, hasta que un día, un día terrible para su historia, el animal aceptó, aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa, porque, pobre, cree que no, que no puede tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas, simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria ese mensaje. No puedo. No puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos. Y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de esa estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos, no puedo y nunca podré. de energía De modo que quieres saber por qué te odio hoy. Te será sin duda más difícil entenderlo que a mí explicártelo, pues creo que eres el más bello ejemplo de impermeabilidad femenina que cabe encontrar. Habíamos pasado juntos una larga jornada que me resultó corta, nos habíamos prometido que nos comunicaríamos todos nuestros pensamientos el uno al otro y que en adelante nuestras almas serían solo una. Al anochecer, como estabas algo cansada, quisiste sentarte en la terraza de un café nuevo, que hacía esquina con un bulevar también nuevo y todavía lleno de escombros, pero que ya mostraba su esplendor inacabado. El café estaba resplandeciente. Hasta el gas del alumbrado desplegaba todo el fulgor de un estreno, e iluminaba con toda su fuerza las paredes de una blancura cegadora, las superficies deslumbrantes de los espejos, los dorados de las molduras y cornisas. Toda la historia y toda la mitología puestas al servicio de la glotonería. En la calzada, justo delante de nosotros, se había plantado un buen hombre de unos 40 años, con cara de cansancio y barba entrecana, que llevaba de una mano a un niño mientras que sostenía en el otro brazo a una criaturita demasiado pequeña para andar. Estaba haciendo de niñera y llevaba a sus hijos a tomar el fresco de la noche. Todos iban andrajosos. Los tres rostros estaban extraordinariamente serios y los seis ojos contemplaban fijamente el café nuevo, con igual admiración, aunque diversamente matizada por la edad. Los ojos del padre decían, ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! se diría que todo el oro de este pobre mundo se ha concentrado en estas paredes. Los ojos del niño exclamaban ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Pero ese es un sitio donde solo puede entrar la gente que no es como nosotros. En cuanto a los ojos del más pequeño, estaban demasiado fascinados para no expresar más que una alegría estúpida y profunda. Dice la letra de una canción que el placer hace las almas buenas y ablanda los corazones por lo que a mí se refería, la canción tenía razón esa noche. No solo me había enternecido aquella familia de ojos, sino que me sentía un tanto avergonzado de nuestros vasos y de nuestras jarras, mayores que nuestra sed. Había dirigido mis ojos a los tuyos, amor mío, para leer en ellos mi pensamiento. Me había sumergido en tus ojos tan bellos y tan extrañamente dulces, en tus ojos verdes, habituados por el capricho e inspirados por la luna, cuando me dijiste, no soporto a esta gente con los ojos abiertos como platos. ¿No puedes decirle al encargado del café que los eche de ahí? Los ojos de los pobres. Charles Baudelaire. izango betekadea gaurko saioagaz, ez da? Danetarik eukindugu, dugu informatika purtxo bat, eukindugu bebai ipuin eta literatura aldetik beste ingrediente potente bat, dugu bebai musikak, eta bar, oseak arte danak eh, landu duguz gaurkoan. Eta bueno, umorea ere lantzen dugunez eh, gure programan, txiste bategaz eh, agurtuko gara. Eta orduan, ba, zabaltzen da teloia, eta horra agertzen da Terminator sua dariola. Zein da aktorearen izena orduan? Arnold sua hartzen aidek. Bueno, eta toke, umore toke honen ostean, ba, ba sentitu handogu, baina gurtuteko ordu heldu da. Eta, bueno, badakizue oin urrengo programa, eh, datorrena dala e, La Hora del Suicidio. Hortxe dabizela dabuti eta astola musikari ez eta ez eixo galduz eh, momentu erra pasako zu eurekaz be. que beste bari, ba, urrengo azte arte, peña, da, bueno, segitu alantxik. Jagon zaitezi, e, peña. Eta betiko moduen, ba, hemendik besarkada bat, hor borrokan zauzien guztiei sistema ustel honen kontra, kartxelonetan zauzien hori bebai, limon gogoan zaitugu, da ama maite zaitut. I see the The party is on. I gotta get my groove on, my mind I'm gone. Do you see the rays coming from my eye? Walking through the prison, Digimon is breaking them down. Me and my white talk, short, dealing, gassy color, any caliber do. I think I knew that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land with it to me to do. Who let the dogs out? Who, who, who, who, who let the dogs out? Who, who, who, who?